ชาวิโสธนสูตร The Sixfold Purity สมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านนานาถบินทิกาเศรษฐี ในเขตพระนครสาวัตถี On one occasion the blessed one was living at Savatthi in Jeda's Grove Ananta Bindika Spark ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่ง มาพยากรณ์อาราธผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดแล้วว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่พึงรับรอง ไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของบุคคลผู้นั้น Then the blessed one addressed to the p i c o thus p i c o s here a p i c o makes a declaration of final knowledge. Thus, I understand that birth is destroyed, the holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no more coming to any state of being for me. That because words should neither be approved nor disproved. ครั้นพวกเธอไม่ ยอมรับ ไม่คัดค้านแล้ว พึ่งถามปัญหากับภิกษุผู้ นั้นว่าอาวุโสโวหารสี่ประการเหล่านี้มีอยู่ อันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ตรัสไว้แล้วโดยชอบ คือความมีปกติกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วในสิ่งที่ได้เห็นหนึ่งข้าพเจ้าฟังแล้วในสิ่งที่ได้ฟังหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกแล้วในสิ่งที่ได้รู้สึกหนึ่ง ข้าพเจ้ามีความรู้แจ้งแล้วในสิ่งที่ได้รู้แจ้งหนึ่ง ก็ท่านรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร จิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดถือในโวหารทั้งสี่ประการนั้น ดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพ มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว มีภาระปรงลงได้แล้ว มีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีเรื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรรมะที่ภิกษุนั้น สมควรพยากรณ์ ย่อมมีอย่างนี้ว่า อาวุโส ในสิ่งที่เห็นแล้วนั้น ข้าพเจ้าไม่เข้าหา ไม่ถอยหนี ไม่อาศัย ไม่ผูกพัน แต่ข้าพเจ้าพ้นจากอำนาจแห่งมัน ปราศจากกิเลส เครื่องร้ายรัดอยู่ด้วยจิตที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ให้เป็นจิตปราศจากเขตแดนอยู่อาวุโส ในสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ดี ในสิ่งที่รู้สึกแล้วก็ดี ในสิ่งที่รู้แจ้งแล้วนั้นก็ดี ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าหา ไม่ถอยหนี ไม่อาศัย ไม่ผูกพัน แต่ข้าพเจ้าพ้นแล้ว จากอำนาจแห่งมัน ปราศจากกิเลสเรื่องร้อยรัด อยู่ด้วยจิตที่กระทำแล้ว ให้เป็นจิตปราศจากเกดแดนอยู่อาโส เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตของข้าพเจ้านั้น จึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นในหวนทั้งสี่เหล่านี้ ดังนี้พิสุทั้งหลาย พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนา ในคำกล่าวของพิสุนั้นว่าสาธุ ดังนี้ without approving all disapproving. A question should be put thus: Friend, there are four kinds of expression, rightly proclaimed by the blessed one, who knows and sees, accomplished and fully enlightened. And what for? One speaks of the seen as it was seen. One speaks of the heard, as it was heard. One speaks of the sensed as it was sensed. One speaks of the cognized as it was cognized. These, friends, are the four kinds of expression rightly proclaimed by the Blessed One. How does the Venerable One know how does he sees regarding these four kinds of expression, so that through not clinging, his mind is liberated from the tenth. Pikus. When a piku is one with tenth destroyed, who has lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached the true goal destroyed the fetters of being, and is completely liberated through final knowledge. This is the natural way of him to answer. Friends, regarding the scene, I abide unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with my rid of barrier, regarding the heard, regarding the sensed, regarding the cognized, I abide unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with the mind rid of barriers. It is by knowing thus, seeing thus, regarding these four kinds of expression, that through not clinging, my mind is liberated from the fence. One may delight, rejoice in that bhikkhu's words by saying good. ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึ่งถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโส อุปทานขันทั้งห้าเหล่านี้มีอยู่ อันพระผู้มีพระภาค ผู้รู้ผู้เห็น ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบ ได้แก่อุทานขันคือรูป อุปทานขันคือเวทนา อุปทานขันคือสัญญา อุปทานขันคือสังขารและอุปทานขันคือวิญญาณ ก็ท่านผู้มีอายุ รู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้น จากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดถือในขันทั้งห้าเหล่านั้น ดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: Friend, there are these five aggregates affected by clinging, rightly proclaimed by the blessed one who knows and sees, accomplished and full enlightenment. What five? There are the material form aggregate affected by clinging, the feeling aggregate affected by clinging, the perception aggregate affected by clinging, the formation aggregate affected by clinging, and the consciousness aggregate affected by clinging. These are the five aggregates affected by clinging, rightly proclaimed by the blessed one. How does the venerable one know? How does he sees regarding these five aggregates affected by clinging, so that through not clinging, his mind is liberated from the tense? ภิกษุทั้งหลาย มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว ธรรมะที่ภิกษุนั้น สมควรจะพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโสข้าพเจ้ารู้แจ้งว่า รูปเป็นสิ่งที่ไร้กำลัง ไม่น่ากำหนัด ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจดังนี้แล้ว ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า จิตของข้าพเจ้า หลุดพ้นแล้ว เพราะความสิ้นไปเพราะความจางกลายเพราะความดับเพราะความสลัดทิ้งเพราะความสลัดกืน ซึ่งความเคยชิน คืออนุสัย แห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานในรูปเหล่านั้นข้าพเจ้ารู้แจ้งชัด ซึ่งเวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ ว่าเป็นสิ่งที่ไร้กำลัง ไม่น่ากำหนัดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ เมื่อข้าพเจ้ารู้ชัดอย่างนี้จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้ว เพราะความสิ้นไป เพราะความจางคลาย เพราะความดับ เพราะความสละทิ้ง เพราะความสลัดกืน ซึ่งอนุสัยคือความเคยชินแห่งการตั้งทัพ และการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะการยึดมั่นด้วยอุปทาน ในเวทนา สัญญาและสังขาร ต่างๆเหล่านั้นอาวุโส เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอาสวัตทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น ในอุปทานขันทั้งห้าเหล่านี้พิสุทั้งหลายพวกเธอ พึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่า สาธุ Pickles When a pickle is one with thence destroyed and is completely liberated through final knowledge this is the natural way of him to answer thus friends having known material form to be feeble fading away, and comfortless, with the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of attraction, and clinging regarding material form, of mental standpoints, adherence, and underlying tendencies regarding material form, I have understood that my mind is liberated. Friends, having known feeling, having known perception, having known formations, having known consciousness to be feeble, fading away, and comfortless, and with destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of attraction and clinging, regarding, consciousness of mentals and points, adherence, and underlying tendency regarding consciousness, I have understood that my mind is liberated. It is by knowing thus, seeing thus, regarding these five aggregates affected by clinging, that through not clinging, my mind is liberated from the fence one may delight and rejoice in that b i c u s words by saying good ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนา ดังนั้นแล้ว พึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าเอาโส ก็ถ้าทั้งหกอย่างเหล่านี้มีอยู่ อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็น ผู้อรหันตาสัมมาสัมพุทธะ ตรัสไว้แล้วโดยชอบ นั่นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม อากาศธาตุและวิญญาณธาตุก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งหกอย่างเหล่านี้ ดังนี้ Having done so, a further question may be put thus there are these six elements, brightly proclaimed by the blessed one, who knows and sees, accomplished and fully enlightened. There are the earth element, the water element, the fire element, the air element, the space element, and the consciousness element. These are the six elements rightly proclaimed by the blessed one, and how the venerable one knows how does he see regarding these six elements, so that through not clinging, his mind is liberated from the fence. ภิกษุทั้งหลายอาภิกษุนั้นเป็นกีนาศพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตน อันตามรู้ถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรรมะที่ภิกษุนั้น สมควรพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอวโส ข้าพเจ้าเข้าถึงธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุไฟ ธาตุลม อากาศธาตุและวิญญาณธาตุโดยความเป็นอนัตตา และไม่เข้าถึงธรรม อันอาศัยธาตุต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นอัตตาข้าพเจ้ารู้ชัดว่า จิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้ว เพราะความสิ้น เพราะความจางกลาย เพราะความดับ เพราะความสละทิ้ง เพราะความสละกืน ซึ่งความเคยชินคือนุสัย แห่งการตั้งทับ และการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะความยึดมั่นด้วยอุปทาน อันอาศัยท่าต่างๆ เหล่านั้น เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้น จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นในท่าตั้งหกอย่างเหล่านี้ พิสุทั้งหลาย พวกเธอพึงอนุโมทนา ในคำกล่าวของพิสุทนั้นว่า สาธุ When a uh, piku is one with thence destroyed, and is completely liberated through final knowledge, this is natural way for him to answer. Friends, I have treated the earth element, the fire element, the air element, the space element, the consciousness element, as not self, with no self based on the elements, and with the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of attraction and clinging based on those elements of material standpoints, adherence, and underlying tendencies based on those elements, I have understood that my mind is liberated. It is by knowing first, seeing first, regarding these six elements, that through not clinging, my mind is liberated from the fence. One may delight and rejoice in that Pico's words by saying, good ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนา ดังนั้นแล้ว พึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโส อายตนะภายในและภายนอก อย่างละหกเหล่านี้มีอยู่ อันพระผู้มีพระภาค ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ตรัสไว้แล้วโดยชอบ คือตาและรูป เสียงและหู จมูกและกลิ่น ลิ้นและรส กายและุถะฐะมโนและธรรมารมก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเราไม่ยึดมั่น ในอายตนะทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกอย่างโลกเหล่านี้ ดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: But friend, there are these six internal and external bases, rightly proclaimed by the blessed one who knows and sees, accomplished and fully enlightened. There are the eye and forms, the ear and sounds, the nose and odors, the tongue and flavors, the body and tangibles, the mind and mind objects. These are the six internal and external based, rightly proclaimed by the blessed one who knows and sees. How does the venerable one knows? How does he see? Regarding these six internal and external bases so that through not clinging, his mind is liberated from the t e n s e ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพมีพระมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรรมะที่ภิกษุนั้น สมควรจะพยากรณ์ ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาิุโส ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า ฉันทะ ราคะ ความเพลิน ตัณหา และความเกยชิน แห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานใดๆ ในตา ในรูป ในความรู้แจ้งต่างๆในธรรมทั้งหลาย อันรู้ได้ด้วยความรู้แจ้งทางตา มีอยู่พระความสิ้นไปพระความจางคลาย ความดับ ความละทิ้ง ความสลัดกืน ซึ่งฉันทะ ราคะ ความเพลิน ตัณหา ความเคยชิน แห่งการตั้งทับ และการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานนั้นๆจิตของข้าพเจ้า ก็หลุดพ้นแล้วดังนี้ ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า ฉันทะราคะ นันทิ ตันหา ความเคยชิน แห่งการตั้งทัพ และการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะความยึดมั่นด้วยประทานใดๆ ในหู ในเสียง ในกลิ่นรสโอทพะและธรรมรมทั้งหลายเหล่านั้น เพราะความสิ้นไป ความจางกลาย ความดับ ความละทิ้ง ความสลัดคืน ซึ่งฉันทะราคะ นันทิ ตัณหา ความเคยชิน ในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้น จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้วดังนี้โอโสเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งภายในและภายนอก อย่างละหกเหล่านั้น พิสุทั้งหลายพวกเธอ พึงยินดีอนุโมทนา ในคำกล่าวของพิสษุนั้นว่า สาธุ p i c ุส s when a p i c k l is one with thence destroyed and is completely liberated through final knowledge. This is the natural way for him to answer. Friends, with the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of desire, lust, delight, craving, attraction, and clinging, and of mental standpoints, adherences, and underlying tendencies regarding the eye, forms, eye consciousness, and the things cognizable by the mind through eye consciousness, I have understood that my mind is liberated. With the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of desire, lust, delight, craving, attraction, and clinging, and of mental standpoints, adherence, and underlying tendencies regarding the ear, sounds, ear consciousness, nose, adores, nose consciousness, and the things cognizable by the mind through nose consciousness, regarding the tongue, flavors, tongue consciousness, regarding the body, tangibles, body consciousness, regarding the mind, mind objects, mind consciousness, and things cognizable by the mind through mind objects. I have understood that my mind is liberated. It is by knowing thus, seeing thus, regarding these six internal an external basis, that through not clinging, my mind is liberated from the fence. Because one may delight and rejoice in that because words by saying good. ครั้นเธอยินดีอนุโมทนา ดังนั้นแล้ว พึ่งถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโส เมื่อท่านรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร ความเคยชินคือการถือตัวว่าเป็นเรา ว่าเป็นของเรา ในการอันประกอบด้วยวิญญาณนี้ และในนี้มีทั้งหลายทั้งปวง ในภายนอก จึงถูกถอนขึ้นด้วยดี ดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: But friend, How does the Venerable One knows? How does he sees? So that in regard to the body, with its consciousness, and all external signs, I making, my making, and the underlying tendency of conceit have been eradicated in him พิสุทธิ์ทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพ อยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรรมะที่ภิกษุนั้นสมควรจะพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโสก็ในการก่อน เมื่อข้าพเจ้าอยู่ครองเรือน ยังเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไร ครั้นพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต แสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าฟังธรรมนั้นแล้ว กลับได้ศรัทธาในพระตถาคตแล้ว พิจารณาเห็นอยู่ว่า ชีวิตกาลวาดเป็นของขับแคบ เป็นทางมาแห่งทุลี การบรรพชาเป็นโอกาสบ้าง ไม่เป็นการง่ายที่ผู้อยู่ครองเรือน จะประพฤติประมาจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วได้ ถ้าใครเราจะปลงผมและหนวด คลองผ้าย้อมน้ำฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดดังนี้ ครั้นสมัยอื่นอีก ข้าพเจ้า ก็ละกองโภค้าใหญ่น้อย ละวงญาติใหญ่น้อย ปลงผมและหนวด คลองผ้าย้อมน้ำฝาด ออกบวชจากเรือน ถึงความเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว pickles. When a pickle is one with friends destroyed, and is completely liberated through final knowledge, this is the natural way for him to answer, friends. Formerly, when I lived the home life, I was ignorant. Then the Tathagata, all his disciple, taught me the Dhamma. On hearing the Dhamma, I acquired faith in the Tathagata. Possessing that faith, I considered thus: household life is crowded and dusty. Life gone forth is wide open. It is not easy, while living in a home, to lead the holy life, utterly perfect and pure as a polished shell Suppose I shave off my hair and beard, put on saffron robe, and go forth from home life into homelessness. On a later occasion, abandoning a small or a large fortune, abandoning a small or a large circle of relations, I shaved off my hair and beard, and put on yellow robe, and went forth from home life into homelessness ข้าพเจ้านั้น ครั้นบวชแล้วอย่างนี้ ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของพิสุทั้งหลายละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้และสาตราเสร็จแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าละการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ เว้นขาดจากอตินาทาน ถือเอาแต่ของที่เจ้าของให้ หวังอยู่แต่ในของที่เจ้าของให้ เป็นคนสะอาดไม่เป็นคนขโมยแล้วข้าพเจ้าละกรรม อันไม่ใช่ปรมจันทร์เป็นผู้ประพฤติปรมจันทร์โดยปกติ ประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้าน having first gone forth and possessing the pickles training and way of life abandoning the killing of living beings I abstain from killing living beings with rod and weapon laid aside conscientious merciful I abide compassionate to all living beings, abandoning the taking of what is not given. I abstain from taking what is not given, taking only what is given, expecting only what is given. By not stealing, I abide in purity, abandoning in celibacy I observe celibacy, living apart, abstaining from the vulgar practice of sexual intercourse ข้าพเจ้านั้นละการกล่าวเท็จ เว้นขาดจากมุสาวาทพูดแต่คำจริง รักษาคำสัตย์ มั่นคงในคำพูด มีคำพูดควรเชื่อถือได้ ไม่แกล้งกล่าววาจา ให้ปิดต่อโลก ข้าพเจ้าละคำส่อเสียด เว้นขาดจากปิสุนวาตคือการได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้ว ไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพื่อทำลายฝ่ายนี้ หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว ไม่เก็บมาบอกฝ่ายนี้ เพื่อทำลายฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนที่แตกกันแล้ว ให้กลับพร้อมเรียงกัน อุดหนุนคนที่พร้อมเรียงกันอยู่ ให้พร้อมเรียงกันแล้ว ข้าพเจ้าละการกล่าวคำหยาบ เว้นขาดจากปรุสวาทคือกล่าวแต่วาจาที่ปราศจากโทษ สนอโสดให้เกิดความรัก เป็นคำฟูใจ เป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนแล้วข้าพเจ้าละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสีย เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาสมควร กล่าวแต่คำจริง เป็นประโยชน์ เป็นธรรมเป็นวินัย กล่าวว่าจะมีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีเวลาจบ เต็มไปด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลาแล้ว abandoning false speech I abstain from false speech I speak truth adherer to truth, am trustworthy and reliable, one who is no deceiver of the world. Abandoning malicious speech, I abstain from malicious speech. I do not repeat elsewhere what I have heard here, in order to divide those people from these, nor I do repeat to these people what I have heard elsewhere, in order to divide these people from those. Thus, I am one who reunites those who are divided, a promoter of friendships, who enjoys concord, rejoices in concord, delights in concord, a speaker of words that promote concord, abandoning harsh speech. I abstain from harsh speech. I speak such words as are gentle, pleasing to the ear, and lovable, as go to the heart, are courteous, desired by many, and agreeable to many. Abandoning gossip, I abstain from gossip. I speak at the right time Speak what is fact. Speak on what is good. Speak on the Dhamma and the discipline. At the right time, I speak such words as are worth recording, reasonable, moderate, and beneficial. ข้าพเจ้านั้น เพียงหนเดียว เว้นจากการฉันในเวลาราตรีและวิการ เป็นผู้เว้นขาดจากการรำการขับร้อง ประโคมดนตรี และการดูกละเล่น ที่เป็นค่าศึกแก่กุศลธรรม เป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดา คือการทัดสวงตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอม เครื่องรูปทา เป็นผู้เว้นขาดจากการนอน บนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทอง เว้นขาดจากการรับข้าวเปลือก เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ การรับหญิงและเด็กหญิง การรับทาสีและทาตการรับแพะแกะไก่ สุกร ช้างม้าโคลา เว้นขาดจากการรับที่นาที่สวน เว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตในที่ต่างๆ ให้กฤหัส เว้นขาดจากการซื้อการขาย การช่อโกงด้วยตาช่างการลวงด้วยของปลอม การช่อด้วยเครื่องนับ เว้นขาดจากการโกงด้วยการรับสินบน และการล่อลวง การตัดการฆ่า การจำนอง การซุ่มทำร้าย การปล้น การกันโชคแล้ว I abstain from injuring seeds and plants I practice eating one meal a day, abstaining from eating at night and outside the proper time. I abstain from dancing, singing, music, and theatrical shows. I abstain from wearing garlands, smartening myself with scents, and embellishing myself with unguents. I abstain from high and large, cautious, I abstain from accepting gold and silver. I abstain from accepting raw grain. I abstain from accepting raw meat. I abstain from accepting women and girls. I abstain from accepting men and women slaves. I abstain from accepting goats and sheep, foals and pigs, elephants, cattle, horses, and mares. I abstain from accepting fields and land. I abstain from going on errands and running messages. I abstain from buying and selling. I abstain from false weights, false metals, and false measures. I abstain from accepting bribes, deceiving, defrauding, and trickery. I abstain from wounding, murdering, biting, brigandage, plunder, and violent. ข้าพเจ้าได้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร เป็นเครื่องบริหารกาย และด้วยบินาบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง จะไปในที่ใดๆ ย่อมถือเอาบริการไปได้หมด เหมือนนกมีปีก จะบินไปในที่ใด ๆ ก็ย่อมมีภาระเ คือปีกของตนเท่านั้น บินไปได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นแล้วข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยกองศีลอันเป็นระยะเช่นนี้แล้ว จึงรู้สึกพร้อมเฉพาะด้วยอนัวัชสุขในภายในแล้ว I become content with robes to protect my body and with arms food to maintain my stomach and everywhere I go, I set out taking only this with mine, just as a bird, wherever it goes, flies with its wings as its only burden. Possessing these aggregate of noble virtue, I experience within myself a bliss that is blameless. ข้าพเจ้านั้น เห็นรูปด้วยตาแล้ว ก็ไม่ถือเอาทั้งโดยนิมิต คือการรูปถือเอาทั้งหมด ไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ คือการแยกเป็นส่วน ๆ บาปอกุศลธรรม กล่าวคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตาม ผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์ คือตาเหล่าใดเป็นเหตุข้าพเจ้าปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้ ถึงการสำรวมรักษา อินทรีย์ คือตา หูจมูก ลิ้น กายและใจ ข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอินทรีย์สังวร อันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว จึงรู้สึกถึงพร้อมด้วยอัพยาเสกสุข On seeing a form with the eyes, smelling and odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with the body, on cognizing a my object with the mind. I do not grasp at its sights and features, since if I left faculties unguarded, evil unwholesome states of covetousness and grief might invade me. I practice the way of its restraint. I guard the faculties I undertake the restraint of the faculties. Possessing this noble restraint of the faculties, I experience within myself a bliss that is unsullied. ข้าพเจ้ารู้ตัวรอบคอบ ในการก้าวไปข้างหน้า รู้ตัวรอบคอบ ในการถอยกลับไปข้างหลัง รู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเหลียวดู รู้ตัวรอบคอบในการคู่การเหยียด รู้ตัวรอบคอบในการทรงสังคติบาจิวร รู้ตัวรอบคอบในการฉันการดื่ม การเคี้ยวการลิ้ม รู้ตัวรอบคอบในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ รู้ตัวรอบคอบในการไปการหยุด รู้ตัวรอบคอบในการนั่งการนอน การหลับการตื่น I become one who acts in full awareness when going forward and returning, who acts in full awareness when looking ahead and looking away, who acts in full awareness when flexing and extending my limbs, who acts in full awareness when wearing my robes and carrying my outer robe and bowl, who acts in full awareness when eating, drinking, consuming food, and tasting, who acts in full awareness when defecating and urinating, who acts in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking, and keeping silent ข้าพเจ้านั้น ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วย ประกอบด้วย อินทรีสังวร อันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ อันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วย ได้เสพเสนาสนะ อันสงัด คือป่า โคนไม้ภูเขา ซอกห้วย ท้องถ้ำป่าช้า possessing these aggregates of noble virtue and these noble restraint of the faculties and possessing these noble mindfulness and full awareness I resort to a secluded resting place that is the forest, the root of a tree, a mountain, a ravine, a hillside cave, a g a n d e n ground, a jungle thicket, an open space, a heap of straw. ในการ อันเป็นเวลาภายหลังอาหาร กลาบจากการสแสวงหาอาหารแล้ว ก็นั่งคูบาลัง ตั้งกายตรงดำรงสติ อยู่เฉพาะหน้า และอภิชาในโลก มีจิต ปราศจากอภิชาก็ให้ชำระจิตจากอภิชาคือความเพ่งเล็งละ พยาบาท อันเป็นเครื่องประทุสร้าย มีจิตปราศจากพยาบาท ละทีนามิทะ มุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจ มีจิตปราศจากทีนามิทะ มีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวคอยชำระจิต จากตีนมิทะละอุทธจักกุกุจักคือความฟุ้งซ่านนำการใจ ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากความฟุ้งซ่านนำการใจอยู่ ละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไร นี่อย่างไร ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะความสงสัยคอยชำระจิต จากความเครือบแคลงระแวงเห็นแย้งอยู่ On returning from my arms round after my meal I sit down folding my legs crosswise setting my body erect and establishing mindfulness in front of me abandoning covetousness for the world I abide with a mind free from covetousness I purify my mind from covetousness. Abandoning ill will and hatred, I abide with a mind free from ill will, compassionate for the welfare of living beings. I purify my mind from ill will and hatred. Abandoning sloth and torpor, I abide free from sloth and torpor percipient of light, mindful, and fully aware. I purify my mind from sloth and torpor. Abandoning restlessness and remorse, I abide unagitated, with a mind inwardly peaceful. I purify my mind from restlessness and remorse. Abandoning doubt, I abide having gone beyond doubt, unperplexed about wholesome states, I purify my mind from doubt. ข้าพเจ้านั้น ครั้นละนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการ อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้ว ก็สงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจารณ์ มีปีติและสุข อันเกิดจากความวิเวก แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ และเพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมอยู่เบขา มีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกาย จึง บรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระเอเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้ บรรลุฌานนี้ เป็นผู้อยู่ เบขา มีสติอยู่เป็นปกติสุข แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ และ เพราะ ละสุขและละทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัส ในการก่อน จึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ having thus abandoned these five hindrances imperfections of the mind that weaken wisdom quiet secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born from seclusion. With the stilling of applied and sustained thought, I enter upon and abided in the second jhana, with the fading away, as well of rapture, I enter upon and abided in the third jhana. With the abandoning of pleasure and pain, I entered upon and abided in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure, and purified of mindfulness due to equanimity. ข้าพเจ้านั้น ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติที่อ่อนโยน ควรแก่การงาน ตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหว เช่นนี้แล้ว ก็ได้น้อมจิตไปเฉพาะ ต่ออาสวะกยายาน คือข้าพเจ้าได้รู้ชัดแล้วตามที่เป็นจริงว่า นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ได้รู้ชัดตามที่เป็นจริงแล้วว่าเหล่านี้คืออาสวะ นี้คือเหตุแห่งอาสวะ นี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ นี้คือหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จาก อาสวะคือกาม อาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชา ครั้นจิตหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดญาณอย่างรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว ข้าพเจ้าได้รู้ชัดแล้วว่า การเกิดสิ้นแล้วพระมจันได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ดังนี้อวโส เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ ความเคยชินแห่งการถือตัว ว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา ในกายอันประกอบด้วยวิญญาณนี้ และในนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอก จึงถูกถอนขึ้นด้วยดีดังนี้ When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfections, malleable, worthy, steady, and attained to imperturbability. I directed it to knowledge of the destruction of the tense. I directly knew, as it actually is, this is suffering. This is the origin of suffering. This is the cessation of suffering. This is the way leading to the cessation of suffering. I directly knew as it actually is. These are the tens. This is the origin of the tens. This is the cessation of the tens. This is the way leading to the cessation of the tens. When I knew and saw thus my mind was liberated from the tents of sensual desire, from the tents of being, from the tents of ignorance. When it was liberated, there came the knowledge. It is liberated. I directly knew birth is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done there is no more coming to any state of beings. It is by knowing thus, seeing thus, friends, that is regard to this body with its consciousness and all external signs, I making, my making, and the underlying tendency of conceit have been eradicated in me. พิสุทั้งหลาย พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนา ในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่า สาธุครั้นเธอยินดี อนุโมทนาว่าสาธุดังนี้แล้ว พึงกล่าวแก่ภิกษุผู้นั้น อย่างนี้ว่าอาวุโส เป็นลาบของพวกเราแล้วหนอ พวกเราได้ดีแล้วหนอ ที่พวกเราได้พบเห็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นกับท่าน ดังนี้ saying good pickles. One may delight and rejoice in that pickle's words. Having done so, one should say to him, "It is again for us, friend. It is again for us, friend, that we see such a companion in holy life as the venerable one."